Pradžios knyga 41 skyrius. Dviejiems metams praėjus, faraonas sapnavo. Jis stovėjo prie upės ir iš jos išlipo septynios karvės, gražios ir riebios, ir jos ganėsi lankoje. O po jų išlipo iš upės kitos septynios karvės bjaurios ir liesos. Ir atėjo prie tų karvių upės pakrantėje. Liesosios karvės surijo anas septynes gražiasias ir rebesias karves. Ir faraonas pabudo. Vėl užmygęs, sapnavo antrą kartą. Septynios varpos išaugo iš vieno stiebo, pilnos ir gražios o po jų išdygo septynios tuščios ir rytų vėjo išdžiovintos varpos. Tuščiosios varpos prarijo septynias pilnasias ir gražiasias varpas. Faronas pabudo ir suprato, kad tai sapnas. Ta rytą Faronas buvo neramus. Jis pasikvietė visus Egipto žinius ir išminčius ir papasakojo jiems savo sapnus. Bet nebuvo ne vieno, kuris galėtų juos išaiškinti. Tada vyno pilsitojų viršininkas kalbėjo faraonui. Aš šiandien prisimenu savo nusikaltimus. Faraonas buvo užsirūstinęs ant savo tarnų ir atidavė mane ir vyriausiai duonkepį uždaryti į sargybos viršininko kalėjimą ir mudu. Sapnavome sapną tą pačią naktį. Ir kiekvieno sapnas turėjo savo reikšmę. Su mumis buvo jaunuolis, hebrajas, sargybos viršininko vergas. Mes jam papasakojome savo sapnus ir jis mums išaiškino mūsų sapnų reikšmę. Kaip jis išaiškino, taip ir įvyko. Mane sugražino į tarnybą, o Ana pakorė. Tada faraonas pasiuntė pakviesti Juozapą ir jie skubiai jį išleido iš kalėjimo. Jis, nusiskutęs ir pakeitęs drabužius, atėjo pas faraoną. Faraonas tarė Juozapui, sapnavau sapną ir nėra nei vieno, kuris galėtų jį išaiškinti. Aš girdėjau, kad tu gerai aiškini sapnus. Juozapas atsakė faraonui, ne aš, o Dievas duos faraonui palankų aiškinimą. Faraonas pasakojo Juozapui, sapnavau stovys ant upės kranto, iš upės išlipo septynios karvės, riebios ir gražios, ir jos ganėsi lankoje. Po jų Išlipo kitos septynios karvės. Menkos, labai bjaurios ir liesos. Aš nesu matęs tokių bjaurių karvių visoje Egipto šalyje. Liesusios ir bjauriusios karvės surijo anas septynės rebesias karvės. Tačiau nebuvo žymų, kad jos būtų ką prarijusios. Jos tebe buvo liesos kaip pradžioje. Po to aš pabudau. Sapne aš dar regėjau. Septynios varpos išaugo iš vieno stiebo, pilnos ir gražios. Po jų išdygo septynios tuščios, plonos ir rytų vėjo išdžiovintos varpos. Plonosios varpos prarijo septynės gražiasias varpas. Aš tai papasakojau žiniams, bet ne vienas negalėjo išaiškinti. Juozapas atsakė faraonui. Faraono sapnai reiškia vieną ir tą patį. Dievas parodė faraonui, ką jis ketina daryti. Septynios gražiosios karvės yra septyneri metai ir septynios gražiosios varpos yra septyneri metai. Sapnas reiškia, vieną ir tą patį. O septynios plonosios ir bjauriosios karvės ir septynios tuščiosios rytų vėjo išdžiovintos varpos yra septyneri ateinančio bado metai. Todėl aš sakiau faraonui, kad Dievas parodė jam, ką jis ketina daryti. Ateina septyneri didelio pertekliaus metai visoje Egipto šalyje bet po jų seks septyneri bado metai, per kuriuos pasimirš buvusi gausa. Badas sunaikins šalį. Buvęs perteklius bus užmiršta šalyje dėl bado, nes jis bus labai baisus. Du kartus pasikartojęs faraono sapnas reiškia, jog tai yra tikrai Dievo nustatyta ir greitai įvyks. Dabar faraonas tegul parenka protingą ir sumanų vyrą ir paskiria jį Egipto šalies valdytojų. Tegul įsako faraonas paskirti prievaizdus visoje šalyje, kurie surinks penktąją Egipto šalies derliaus dalį per septynerius derlingus metus. Visa šita būsimųjų gerų metų derlių, tegul supila į aruodus, esančius faraono valdomuose miestuose, ir tegul saugoja jį maistui. Tas maistas bus atsarga septyneriems metams bado, kuris vargins Egipto šalį, kad kraštas nepražūtų bado metu. Tas patarimas patiko faraonui ir visiems jo tarnams. Ir jis tarė, ar rasime tokį vyrą kaip šis, kuriame būtų Dievo dvasia. Faronas kalbėjo Juozapui, kadangi Dievas tau visą tai apreiškia, tai nėra ne vieno, kuris būtų toks protingas ir sumanus kaip tu. Tu būsi mano namų valdytojų ir tavo žodžio klausys visi žmonės. Tik sostu aš būsiu aukščiau už tave Toliau faraonas tarė Juozapui. Aš tave skiriu visos Egipto šalies valdytojų. Faraonas numovė nuo savo piršto žiedą ir jį užmovė Juozapui ir aprengė jį ploniausios drobės drabužiais ir užkabino jam ant kaklo auksinę grandinę ir liepė jį vežti savo antruoju vežimu ir priešakyje jo šaukti. Klaupkitės. Tuo būdu jis tapo visos Egipto šalies valdytoju. Be to, faraonas tarė Juozapui. Aš faraonas ir be tavo žinios niekas nepakels nei rankos, nei kojos visoje Egipto šalyje. Faraonas pavadino Juozapą Cafnat Paneachu, ir jam davė žmoną, Asenatą, Ono kunigo, Potiferus dukterį. Ir Juozapas keliavo po visą Egipto šalį. Juozapas buvo 30 metų amžiaus, kai jis stovėjo faraono, Egipto karaliaus akivaizdoje ir išėjęs iš faraono apkeliavo visą Egipto žemę. Per septynerius pertekliaus metus Šalyje viskas gausiai užderėjo. Jis surinko visą septyniarių metų maistą ir sukrovė jį miestų sandėliuose. Aplink kiekvieną miestą esančių laukų derlių jis sukrovė tame mieste. Juozapas pripildė aruodus javų kaip jūros smilčių, tiek daug, kad jų nebuvo įmanoma suskaičiuoti. Prieš užeinant bado metams, Juozapui gimė du sūnus iš Asenatos, Ono kunigo Potiferos dukters. Juozapas pirmąjį pavadino Manasu. Dievas leido man pamiršti visą mano vargą ir mano tėvo namus. Antrąjį jis pavadino Efraimu. Dievas padarė mane vaisingą mano vargo šalyje. Pasibaigė septyneri pertekliaus metai Egipto šalyje. Prasidėjo septyneri bado metai, kaip Juozapas buvo sakęs. Badas siautė visose šalise, tačiau Egipte buvo duonos. Badui prasidėjus visoje Egipto šalyje, žmonės kreipėsi į faraoną, prašydami duonos. Faraonas sakė, eikite pas Juozapą. Ką jis jums sakys, darykite. Badas išsiplėtė visoje žemėje. Juozapas atidarė javų sandėlius ir pardavinėjo javus egiptiečiams, nes kilo baisus badas Egipto šalyje. Iš įvairių kraštų žmonės ėjo į Egiptą pas Juozapą pirkti javų nes buvo baisus badas visose šalyse